يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون Enyi waja wangu, hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ambao waliziamini ishara zangu na walikuwa waislamu udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun ingieni peponi nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo yutafu alayhim bisihafin min dhahabin wa akwab وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون Watakuwa wanapitishiwa sahani za dhahabu na vikombe na vitakuwamo ambavyo nafsi zinavipenda na macho yanavifurahia. na nyinyi mtakaa humo milele. Wa tilkal jannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun, na hiyo ni pepo mliorithishwa kwa hayo mliokuwa mkiyafanya. Lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun mnayo humo matunda mengi mtakayoyala. Innal mujrimina fi adhabi jahannama khalidun, kwa hakika wakosefu watakaa katika adhabu ya Jahannam. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون Hawatapumzishwa nayo na humo watakata tamaa. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين Wala sisi hatukuwadhulumu bali wao ndio walikuwa madhalim. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون Nao watapiga kelele waseme, ewe Malik, na atufishe Mola wako mlezi, naye aseme, hakika nyinyi mtakaa humo humo. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون Kwa yakini tulikuleteni haki, lakini wengi katika nyinyi mlikuwa mnaichukia haki. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون Au waliweza kupitisha amri yao, bali ni sisi ndiyo tunaopitisha. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun, au wanadhani kwamba hatusikii siri zao na minong'ono yao wapi, na wajumbe wetu wapo karibu nao wanayaandika. Qul in كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين sema ingelikuwa Rahmani ana mwana basi mimi ningelikuwa wa kwanza kumwabudu سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون ametakasika Mola mlezi wa mbingu na ardhi Mola mlezi wa arshi na hayo wanayomsifia. Fadharuhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun, basi waache wapige porojo wakicheza mpaka wakutwe na hiyo siku yao walioahidiwa. Wa huwa alladhi fis samai ilah في الأرض إله وهو الحكيم العليم na yeye ndiye Mungu mbinguni na ndiye Mungu katika ardhi naye ndiye mwenye hikma mwenye ujuzi watabarakalladhi lahu mulku samawati wal ardi wama bainahuma wa indahu الساعة وإليه ترجعون Na ametukuka mwenye ufalme wa mbingu na ardhi na viliomo ndani yake. Na uko kwake ujuzi wa saa ya kiyama na kwake yeye mtarudishwa. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون Wala hao mnaowaomba badala yake yeye hawana uweza wa kumwombea mtu. Isipokuwa anayeshuhudia kwa haki na wao wanajua. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون na ukiwauliza ni nani aliyewaumba bila shaka watasema Mwenyezi Mungu. Basi ni wapi wanakogeuziwa? qilihi ya rabbi inna haulai qaumun la yu'minun. Na usemi wake ni ewe Mola wangu mlezi hakika hawa ni watu wasioamini. Fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun, basi wasamehe na uambie maneno ya salama, watakuja jua. Allahu akbar, Allahu akbar la Mwenyezi Mungu atawaambia wacha Mungu kwa kuwafanyia heshima enyi waja wangu. Leo msihofu adhabu yoyote wala msihuzunike. Mmekwisha salimika na adhabu na Mwenyezi Mungu amekudhaminieni thawabu. Walioziamini ishara za Mwenyezi Mungu na wakamtii yeye na wakawa wanamnyenyekea. Siku ya kiyama wataambiwa kwa kufanyiwa heshima. Ingieni peponi, nyinyi na wake zenu na nyimmo katika furaha iliyo kubwa, ambayo itadhihiri kwenye nyuso zenu. Na baada ya kuingia peponi, watakuwa wakizungukiwa kwa sahani za dhahabu na bilauri kadhalika. Na humo watapata vyakula namna mbalimbali na vinywaji vya kila namna na humo peponi watapata kila kitamaniacho moyo na cho macho na kukamilisha furaha wataambiwa nyinyi mtakaa milele katika neema hizi na kutimiza neema wataambiwa hii ndiyo pepo mlioipata kwa sababu ya vitendo vyema mlivyovitanguliza mlipokuwa duniani humo mtapata matunda ya namna nyingi na kwa wingi mtastarehe kuyala Hakika waliotenda makosa kwa ukafiri watakuwamo katika adhabu ya jehanamu madawamu dawamu. Hawapunguziwi adhabu wakosefu hawa, wala haisitishwi na wao watakata tamaa ya kuokoka. Wala sisi wa wakosefu hawa kwa adhabu hii, lakini wao wenyewe ndio waliojidhulumu nafsi zao kukhiari upotofu kuliko uongofu. Na wakosefu watapokwisha kata tamaa ya kupunguziwa adhabu kali, watamwita Maliki, huyo ni askari wa motoni wakimwambia, "Mombe mwana wako mlezi atufishe tupumzike na adhabu ya jahanamu Na Maliki awambie, "Nyie mtakaa humu humu katika adhabu milele." Mwenyezi Mungu mtukufu atawaambia kwa kuwarudi, Nyinyi alikujilieni mtume wetu, enyi watu wa maka kukuleteni dini ya haki. ni wachache na wengi wenu mkakataa. Nao hawaipendi haki. Kwani ndiyo waliweza washirikina wa maka kutimiza hivyo vituko vyao, kumkadhibisha mtume na kupanga njama za kumuua. Bali sisi kwa hakika tuliweza jambo katika kuwalipizia wao na kukupa ushindi wewe juu yao. Ati wanadhani hawa washirikina kwamba sisi hatuyasikii maneno yao wenyewe wanapopanga njama na wanaposemezana kwa siri katika kukanusha haki. Kwani twawasikia na malaika wanaodhibiti kauli zao wanayaandika hayo. Waambie hawa washirikina ikithibitika kwa ushahidi kuwa kweli Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwana basi mimi ningelikuwa wa kwanza kumwabudu mwana huyo. Lakini hayo hayakuthibiti kwa hoja yoyote kwa barahmani ana mwana. Kwa kuwa hayo ni kumfanya Mwenyezi Mungu awe hajiwezi mwenye kujitosha awe mhitaji. Na yeye subhanahu ametakasika na kila la upungufu kwa ukamilifu wake. Ametakasika kwa mtakasiko wa mwenye kuziumba mbingu na ardhi na arshi tukufu. Kwa yote wanayomsifia washirikina ambayo hayaelekeani na ungu wake. Basi wachilie wazame katika upotofu wao na wacheze katika dunia yao, wayaache mambo yenye maana wala wasishughulikie mpaka iwaje siku ya kiyama walioahidiwa ipate kila nafsi kulipwa kwa hiyo ya chuma. Na yeye ndiye anayeabudiwa mbinguni kwa haki na anaabudiwa katika ardhi kwa haki. Na yeye peke yake ndiye mwenye hikma za mwisho katika vitendo vyake na mipango yake mwenye kujua kila kitu kilichokuwa na kitakachokuwa. Na ametukuka na ametaadhamu yeye ambaye peke yake mwenye ukamilifu wa kutekeleza katika mbingu na ardhi na baina yao katika viumbe vya angani vinavyoonekana na vinginevyo na mipango yote iko kwake. Na yeye tu ndiye mwenye kujua wakati wa kiyama na kwake yeye peke yake mtarejeshwa mwishoe kwa ajili ya hisabu na hiyo miungu yao wanaoiabudu badala ya Mwenyezi Mungu haimiliki uweza wa kuwaombea hao wanaoabudu. Lakini wenye kushuhudia kwa tauhidi, yani hao wanaoamini ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Mola wao mlezi kwa haki, hao wanaweza kuombewa miongoni mwa waumini atakao Mwenyezi Mungu kuwaombea. Na ewe mtume, ukiwauliza hawa washirikina na nelewa umba, bila shaka watasema kawaumba Mwenyezi Mungu basi na kuwaje wakaacha kumwabudu Mwenyezi Mungu mtukufu wakenda kuabudu wenginewe nao wanakiri kuwa yeye ndiye muumba wao ama hakika jambo hili ni la ajabu na hapa kwa kauli ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama anapoomba na kuita ewe Mola wangu mlezi hakika hawa wenye inda ni watu wasiotarajiwa kuamini basi waachilie mbali ewe mtume kwa wingi wa ida yao na waambie Langu mimi ni kukuachieni kwa salama yenu kutoka kwangu na salama yangu kutoka kwenu. Nanyi mtakujajua kuwa mwisho wa inda yao ni hasara iliyo wazi.